Stop! Apstājies labas grāmatas priekšā un sagatavojies lasīšanai. Grāmatzīme Esiet sveicināti, mīļie radio Marija Latvija klausītāji! Trešdiena raidījums grāmatzīme, kurā mēs runājam par grāmatām, Jā, un tuvu ir vasara. Būtībā vasaru jau baudām, un tāpēc es jūs sveicinu šīs sezonas beidzamajā raidījumā. Un man ir liels prieks, ka šajā beidzamajā raidījumā es jūs vēlos iepazīstināt ar mieram tuvu jūnija komplektu. Kā zināms, ik mēnesi mēs izdevumu Mieram Tūlu piedāvājam kopā ar kādu iepriekš izdotu grāmatu par ļoti draudzīgu cenu, un tādā veidā jūs mudinām ne tikai lasīt Mieram Tūlu un lūgties un dzīvot savu garīgo dzīvi, izmantojot šo mazo izdevumu, bet arī pievērst uzmanību iepriekš mūsu izdevniecības izdotajām grāmatām un lasīt arī tās. Eh, mans vārds ir Aija Balode. Mm, studijā ir Olga Velika, kas mums palīdz sarunāties, un man liels prieks, ka šodien mums ir pievienojies sarunai arī priesteris Jēkabs Doļa no mūžīgās pilsētas. Esiet sveicināts, priesteri! <laughs> Sveicināti, godināti. Liels, liels prieks saredzēties un sadzirdēties. Un liels prieks, ka mūsu šīs sarunas iemesls ir grāmata priesteris un moceklis Vladislavs Litaunieks. Kristus kviešu grauds. Tieši šī grāmata jūnija e, mieram tuvu komplektā tiek piedāvāta. Kāpēc tieši jūnijā? Jo jūnijas ir tas mēnesis, kad e, priesteris Vladislavs e, mira mocekļa nāvē, un Jā, savādi, bet vēl daži, ne pārāk daudz, bet tomēr daži grāmatiņas eksemplāri mums ir. Es ļoti vēlos, lai šī mazā, bet ļoti saturīgā grāmatiņa patiešām dodas pie cilvēkiem, lai mēs iepazīstamies ar šo ticības varoni, ar šo Mēs jau sakām svēto priesteri, bet par to vēl pēc brīža parunāsim. Un, lai mēs lūdzamies ar šīs grāmatiņas starpniecību, un tiešām, lai šī grāmatiņa un priesteris Litaunieks nes daudz augļu mūsu Latvijā. E, un priesteri Jēkab, e, jums ir godpilnais pienākums e, būt par viņa beatifikācijas lietu postulā, lietas postulātoru, jeb kanoniskās lietas virzītāju, ar ko es jūs arī apsveicu. Un, un ko tas īsti nozīmē, ko tas prasa, un pastāstiet mazliet par šo lietu. Jā, jo vispār, ja mēs runājam par šīm lietām, par kurām Latvijā varbūt tā īsti nav dzirdēts, jā, mēs varbūt dzirdējam, nu, kā pāvests ir beatificējis, kanonizējis eh, dažādus svētos pasaulē, uh, Un, nu, mēs varbūt tā esam iemācījušies, jā, ka ir šie divi posmi, jā, beatifikācija, pasludināšana par svētīgo un vēlāk kanonizācija, kas ir tāds jau vispārējais baznīcas notikums, jo beatifikācija parasti skar vietējo baznīcu. Jā, tā kā tās, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka tiek atļauts oficiālais kults, proti liturgijas ietveros, kā arī ar, svē, ar īpašām lūkšanām, svētē mise, tad tiek sastādīta pat svētā mise šī kanonizēta svētā godam. Tas ir ļoti tehniski, bet eh, tas, kā kāds tiek kanonizēts, apstiprina to, ka šis kults ir baznīcas atzīts. Kā tas iziet no privātas godināšanas robežas, jā, no šīm robežām, no šī ietvera, kas ir nu, cilvēku atziņa, uh, vispārējā līmenī, un ka baznīca saka, lūk, šī godināšana ir patiesa, un ka šis cilvēks patiešām aizlūdz par mums debesīs. Un tāpēc, eh, kad mēs runājam par um, svētiem, ka, kurus baznīca godina, te vienmēr ir um, nu, tādi trīs aspekti, ja jūs ļaujiet man tos minēt, kā vispirms ir cilvēki, kas pēc kāda kristieša nāves atzīst, ka jā, viņš ir bijis svēts cilvēks, un kas saka, ka arī pēc nāves viņi jūt, ka viņš nu, mums ir klātesošs un ka viņš aizbilst par mums. Ja? Ka, ka viņš debesīs pie mhm. Dieva aizlūdz par mums un izlūdz mums lietas, ko mēs. E, nu, ar viņa aizbildniecību, tā, tā, tā, tā teikt, pārstāvniecību, jā, starpniecību e, pie dieva, e, mēs lūdzam. Un e, tas tā ir tā saukta e, žēlastība un svētuma slāva. Proti, ka ir šī atziņa dieva tautā, kaut kāda nozīmīgā daļa starp ticīgajiem, ja, ka kāds ir e, tiešām svēts un ka viņš arī ir nu, efektīvi aizlūdz, piedodiet par tādiem tehniskiem terminiem. Ja, ka, ja, tad, tad mēs saņē, saņemam to, ko lūdzam piesaucot viņu. Ja? Un e, tas ir ārkārtīgi svarīgi, jo, lūk, varbūt esat dzirdējuši teicienu e, voks populi, voks dēļ, ja dieva, tā, dieva tautas balss, tautas balss ir dieva balss. Un tas ir ārkārtīgi no svāra, jo varbūt mums Latvija ir izveidojis tāds nedaudz, nu, kļūdīgs priekšstats, ka tas ir nu, tikai no augšas nāk, ja, ka nu, Vatikāns mhm pasaka Roma Lukuta kauze finita. Tikai Vatikāns var atzīt, bet Vatikāns neko nevar atzīt, ja mēs no apakšas <laughs> Vatikānam neko nerunāsim, nestāstīsim, neapliecināsim un nepierādīsim. Ja? Un e, lūk, ar kanonizāciju ir tā, ka ir izplatīts viedoklis dieva tauta, ka kāds ir moceklis vai kāds ir svēts, un tad Tauta prasa vietējiem autoritātēm, baznīca uzsākt šī svētuma izpēti. Ja? Un, un tad, kad uz vietas viss tiek izpētīts, lieta tikai tā tiek sniegta Romai. Un proti, ir trīs veidi, kā, kā var būt svētums baznīca kanonizētais. Tas ir, tā ir moceklība vispirms. Vēsturiski tā, tas bija pirmais veids, kā aizsākas svēto godināšana. Tad ir kad vairs nebija mocekļu Eiropā, kad beidzās kristiešu vajāšanas, parādījās vienkāršais svētums, jeb ticības apliecināšana, jau varonīgajos eh, tikumos. Un eh, nu, pat arī Pāvests Francis pirms dažiem gadiem ieviesa jaunu veidu uh, kā var pasludināt kādu par svētu, to pamatu, proti, dzīves upuris, kad cilvēks nu, atdod savu dzīvību par kādu un, un, jā, un to zaudē, upurējoties citu labā. Jā, tad tie var būt ir dažādi gadījumi. Jā. Un, proti, Daudzās valstīs aizvien notiek arī totalitāru režīmu upuru eh, kanonizācijas, jā, tas laiks vēl nav vēl pagājis. Jā. Un eh, nu, pat arī Ukraina bija arī kanonizēts viens, nu pat arī eh, pirms dažiem gadiem Lietuvā bija eh, beatificēts svētīgais Matuļonis, jā, kas ir bijis arī biskupa Sloskana nu, līdzgaitnieks. Jā, viņš pēc tam atbrauca uz Solovkos, kad, kad kad Sloskans no tiem bija atbrīvots. Un mēs varbūt esam dzirdējuši jā, par biskupu Sloskanu vairāk, jo tā lieta jau tiek virzīta diezgan sen, ja, no 90. gadiem. Bet eh, Latvijā mēs varam arī nu, būt tādi mm, droši, ka mums arī ir bijuši ticības apliecinātāji. Ja? Un tie ir bijuši vairāki, ja? vairākos vajāšanu posmos, jo mums jārunā vispirms par, eh, par 20 eh, gadiem, ja? kad, kad arī Latvijā plosījās eh, sarkanie un daudzi arī priesteri un arī laicīgi cilvēki atdeva savu dzīvību apliecinot ticību. Bet Tad mēs runājam arī par eh, vēlākām okupācijas eh, varam, kas, eh, kas arī vajāja baznīcu un kas arī izlēja ticīgu asinis. Un, lūk, tie ir daudzi mocekļi, ja, kas, kurus mēs atzīstam, nu, kā, ka viņi tiešām ir kļuvuši par upuriem. Bet, lūk, no, no to skaitā izceļas dažas personības, uh, kuru, kuru tēls eh, nu, kļūst ārkārtīgi svarīgs, eh, kuru vārds kļūst ārkārtīgi svarīgs dieva tautai. Viens no tādiem ir priesteris Litānieks, Un jau no 90. gadiem e, tieši nu, Latvija, jau, jau kad varēja brīvi runāt par to, e, cilvēki prasīja e, viņa, ka, ka šis lietas nu, dziļāku izpēti. Ja? Un tāpēc bija daži laju tādi iedvesmoti cilvēki, aktivisti, kas vāca liecības no acu lieciniekiem. Mm kas e, izplatīja ziņu par viņu, ja? kas Un šī ziņa bija saistīta ne tikai lūk, ar, nu, ar to, ka tas ir tikai upuris, jā, jo daudz upuri bijuši, jā, vajā, vajāti, nevainīgi upuri, bet ka, lūk, ka viņš arī ir iegājis debesu godību un tā, tā ticība izplatījās, ka viņš lūk, arī aizlūdz par mums. Jā. Jā. Un, e, Pats aicinājums, eh, ka viņš varētu būt eh, kanonizēts, jau ir izskanējis trimdā, ja? jau, jau 50. Ehm, gadu sākumā eh, jau ir izskanējis, un tas ir arī publicistika pieejams raksts, ka šis, šis, šis pieņēmums, ka kādreiz pienāks laiks, ka Lietuvnieks varētu būt beatificēts. Un lūk, visus šos arī mm, tagad neatkarības gados bija šī kustība Un tas ir ārkārtīgi ir svarīgi, ka tā kustība arī izplatījās tālāk. Ja? Ka tā uguns, ka tā ziņa, ka tā bija tā kā spontāna, neviens to speciāli nav sekmējis mākslīgā veidā. Un ka cilvēki prasīja, cilvēki pētīja, cilvēki drukāja tas uh, apstiprinātas lūkšanas, izplatīja. Ļu, ļu, tas ir ārkārtīgi svarīgi, ka lūk, bija cilvēki, mm. un viņi ir aizvien, kas uh, grib, lai arī citi uzzina, un lai citi arī pieredz viņa debesu aizbildniecību. Ja? Un, un te es gribu mhm. tikai pateikt to, ka e, lieta, kā es nu pat minēju, sastāv no diviem lieliem posmiem. Tas ir e, vietējais posms, diecēzē, un kad tas tiek noslēgts, un attiecībā uz mocekli, tas nozīmē, ka tiek izpētīti un iztaujāti, atlasīti liecinieki, kas var liecināt arī pār vai pret to, ka dotais ticīgais patiešām ir kļuvis par moceklis. Bet moceklis tas nozīmē mm, nevis tāda varbūt eh, mm, vispārēja izpratne, nu, kā nomocītais upuris, ja? Jā. bet moceklis teoloģiskā nozīmē, kā tas, kas ir atdevis savu dzīvību par ticību, par Kristu, kā, eh, kura vajāšanas iemesls un nāve ir bijusi ticības apliecināšana. Jā, līdz galam. Tāpēc ticības moceklis tas vienmēr ir apliecinātais, Un lūk, kad tiek izpētīti visi lietas apstākļi, vēsturiski, šeit mēs runājam par vēsturisku lietu, un te būs ārkārtīgi liela nozīme arī vēsturnieku e, ko, pētnieciskās komisijas atzinumam, kad būs iztaujāti liecinieki, tad lieta tiek atdota Romai. Un tad Roma jau atsevišķi nozīmēts cits Romas postulators, jau raksta tādu nu, tā mazu disertāciju par svētu, ko iesniedz vēlāk kardinālu komisijai, ko atdo, iesniedz mm, Romas vēsturnieku komisijai. Un tad e, beigās e, uz viņu atzinumu pamatā. E, pāvis atzīst, jā, ka lūk, šīs kandidāts, dieva kalps, kuru, mēs, nu, kuru vienā posmā sācis atzīst, atzīt par dieva godināmo kalpu. Protams, jā, ka viņi tiek atzīst tas, ka viņu tiešām piesauc un godina dieva tauta. E, pāvests atzīst moceklību vai svētumu. Jā. Nu, tad mēs runājam mūsu gadījumā tieši par moceklību, un, e, jā, un tad, nu, tad, tad, tad, tad, tad notiek e, beatifikācija jā, vietējā baznīcā. Uh, Bet sakiet, vai es tad pareizi saprotu, ka mēs pagaidām esam šajā vietējās baznīcas līmenī? Mēs godīgi, eh, pēc, eh, pēc visas tās lietu kronoloģijas, mēs eh, esam vietējā posma preliminārā fāze. Protams, tas, tas ir kaut kur oficiāli. pie sākuma, ja es pareizi saprotu. <laughs> Jā, jā, jā, jā, jā, preliminārs tas ir sagatavošanas posms, jo mm -hmm. Vēl, vēl no manas puses, tagad daudz kas ir arī tieši jāizdara, jo es ceru, ka nākamgad mm -hmm. process tiek aizsākts. Tāpēc, ka mm -hmm. tik tiešām arī šos gadus, ziniet, varbūt tā daži var uzskatīja, ka varbūt um, negribēšana arī varbūt kaut kur bija radusies e, baznīcas hierarhija, varbūt bija kaut kādas šaubas, vai tiešām mēs runājam par moceklību, jā, vai tiešām mēs runājam par šo teoloģisko moceklību, vai nav kaut mm -hmm. kā ļoti tāda varbūt bija arī piesardzība, kas šeit ir vajadzīga, jā, kas, kas viss ir, jā, vi, vi, jā, jāizsver visi pār un pret, bet e, tomēr attīstīties, tā, tā, tā ziņa izplatīsies par viņu šis svētuma noceklības un izlūgto žēlastību slava izplatījās, bet eh, arī ļoti vienkārši arī trūka arī kompetenci lietas eh, virzīšana, jo tagad Latvijā mēs esam tikai trīs priesteri, kas eh, ir, ir mācījušies kanonizācijas lietas, mm. Vatikāna organizētos kursus. Tas esmu es, priesteris Volohovs un priesteris Artjomovs, jā, bet eh, katram arī bija citi pienākumi, jā, un, eh, un, un <laughs> es vienu, paši ziniet, arī ir studijas jāpabeidz citas, jā, mm -hmm. Roma. Bet e, katrā ziņā mums e, diecēze, nu, mūsu tieši diecēzes klēra, nu, e, mums nebija kas tu lietu aizsāktu, jo mm, tā ir tāda kanoniska mm, tāda mm, norma, kā lietu virza vietējais bīskaps. Jā, tas nav atkarīgs, piemēram, mums Latgalē tieši no Rīgas, bet šobrīd, jā, es gatavoju bīskapam lūgumu, uzsākt procesu pēc tā, pēc tā ko es tikai prelimināri esmu izpētījis. Mm -hmm. Un tad biskups eh, prasīs eh, Vatikānam, tas būtu tāds, tāds arī preliminārs, prelimināra atļauja uzsākt lietu, un tad prasīs vietēji Latvijas biskupa konferencijā arī atļauju, tādu piekrišanu, uzsākt. Un tad, jā, un tad būs izdots biskupa edikts, un tad oficiāli būs mhm. dibināts e, tribunāls, būs atlasīti liecinieki, e, dažādi dieva tautas e, pārstāvji. Un tad uzsāks, un tas ir pats svarīgākais, vēsturiskā komisija savu darbu. Jā, kad Jā. Un tad, un tad viņi ar zvēru, tie visi cilvēki ar zvēru apliecinās, ka izpētīs visu, uh, pēc labākās sirdsapziņas. Un, jā, un tā kā šī lieta jau ir diezgan sena, jā, tad tāpēc eh, tad liela nozīme būs tieši vēsturnieku komisijai ko viņi redzēs dokumentos, vākt, savāktās liecības, jo vairāk acu liecinieku nav. Ja? Mums ir tikai tie, kas ir satikuši acu lieciniekus. Bet arī es tā, jau tagad, eh, virzot lietu, varu liecināt, ka esmu saticis tādus acu lieciniekus, ne, ne tādus lieciniekus, kas satikuši acu lieciniekus vēl padomju laikā. Un kas liecina, ka jau padomju laikos, te runa ir par 70. un 80. gadiem, apmeklējot pa ceļam uz aglonu višķus, viņi redzēja cilvēkus, kas lūdzas, viņi satika cilvēkus, kas eh, arī teica, mēs lūdzamies pie viņa un lūdzam caur viņu žēlastības, lūdziet arī jūs. Un tas ir ārkārtīgi svarīgi, ja, un kas dod tādu arī drosmi kas iedrošina eh, šo lietu virzīt tālāk. Ja? Jo, piemēram, arī es postulātors, eh, postulātors eh, preliminārajā fāzē var atzīt, ka nav svētuma, moceklības un žēlastību slavas. Var arī tā būt. Ja? Mm. Ir mhm. ļoti dažādi gadījumi, ja? bet šeit tiešām arī es pašreiz pārliecinos, ka šī lieta tiešām ir dzīva, Un, e, protams, arī no svārā arī, ka šī lieta mums ir vajadzīga. Ja, latviešu tautai un mūsu vietai baznīcai uh, ka šī lieta ir aktuāla. Jā, tas, tas ir aktuāli ne tikai tāpēc, ka lūk, mums nav savas svētības, mums viņu vajag kādu svētu. Tas, tas nav par to, bet runa ir par to, kāds ir šis moceklības vēstījums. Ja? Un mums palika lūk, no acu lieciniekiem Litānieka teikti vārdi, ja vajājiet mani, sitiet mani krusta, bet es neatkāpšos no savas pārliecības, no sava mhm, ideāla. Mm -hmm. un, un, un man liekas, tie ir tie vārdi, kas skan aizvien, kad mēs dzīvojam tādos laikos, kad patiesības tiek relativizētas, kad cilvēki labprāt arī dzīvo tādu konformistu monastisku dzīvi, un eh, tieši šīs jaunā priesteļa tēls un viņa arī nu, tāda nelokamā ticība, kas eh, nebaidies no vajāšanām, no reputācijas zaudēšanas, ja, katrā ziņā mums ir svarīga. Tiešām sirsnīgs paldies par šo ievadu, kas mūs jau ie, ievied gandrīz visa, visa raidījuma tādā saturā. Nu, es varu tikai simtprocentīgi piekrist Otrs, ko es gribu sacīt, ka paldies Dievam arī par šo sākuma posmu, jo es saprotu, ka tiešām šis process ir tik sarežģīts un prasīgs, kas arī ir saprotams, ja, jo tas, eh, tā lieta ir tik liela atzīt patiešām kādu cilvēku par eh, svētīgo un tad par svēto. Bet paldies Dievam arī par to sākuma posmu. Eh, ko es vēl vēlētos sacīt? Nu, skaidrs, ka nu, šķiet, ka nav jau šaubu, ka tur nu, nu, nevelti jūs sakāt, ka cilvēki jau lūdzas, ir jau liecības par saņemtām žēlastībām, un, un, un proti, ka tā tautas balss ir jau izskanējusi, ka nu, priesteris tiek godināts kā, nu, kā svētais. Nu, tas ir varbūt, nu, proti, kā ļoti īpašs dieva kalps, pagaidām sacīsim tā. Nu, proti, līdz ar to priesteris Vladislavs Litānieks savu liecību ir ir jau nesis savu daļu, ir izdarījis. Paldies jums par, par jūsu daļu, ko jūs darāt tagad, Paldies arī lieciniekiem, kas ir savas liecības devuši. Bet nu šķiet, es arī gribu tādu cilpiņu atpakaļ uz šo grāmatu. Vladislavs Litaunieks, Kristus Kviešu grauds nest. Nu šķiet, ka šī grāmatiņa varētu atgādināt vai pat iepazīstināt ar priesteru Litaunieku, tomēr arī tagad šo jauno paudzi, kas, kam nav bijusi iespēja viņu satikt e, klātienē, bet kam tagad ir iespēja iepazīties ar, ar priesteru liecību. Un proti, arī nu šajā, nu jā, es jau sacīju, grāmatiņa ir neliela, bet patiešām ļoti saturīga. Tajā gan mm, priestera biogrāfija, gan atmiņas par viņu, gan liecības, gan arī novenna priestera godam. Un es saprotu, ka, lai arī viņš nav atzīts vēl pagaidām eh, saprotamu iemeslu dēļ oficiāli, ja baznīcas līmenī par, par svētīgo vai svēto, bet lūgties viņu piesaucot, eh, aizlūgt par mūsu baznīcu, par mūsu valsti, par mums pašiem, lūgties uz priesteri, mēs jau tā tad varam un vēl vairāk pat esam mudināti to darīt, vai ne? Jā, tieši tā, jo, kā es pašā pašā sākuma minēju, kanonizācija atļauj šo oficiālo, proti atklāto mm -hmm publisko kultu, jā, kad, mē, kad mums Kulti, tiek jau tiek svinēti dievkalpojumi, ir jā, sava liturģija un tā. Un kad arī, kad arī <laughs> varbūt ļoti vienkārši, kad arī drīkst attēlot ar aureolu, jā, kas svēto tiešām, jā, jā to minu virs galvas un pacelt, kā arī citur saka, e, altāra godā. Jā. Jā, bet, bet privāti mēs drīkstam piesaukt visi. Un, arī, da, ziniet, dažreiz ir cilvēki, kas saka, ka piesauc savus mirušus vecākus. Jā? Mm -hmm. Ticot, ka viņi ir, ir tiešām jau ir pie dieva, ja, kas sasnieguši svētlaimi. Un tāpēc, kur nu jau vairāk mēs lai nepiesauktu arī šos ticības lieciniekus, ja, par kuriem jau viņu, pēc viņu nomiršanas, pēc viņu apbedīšanas, tā jau man liekas, jau viena no pirmām liecībām, kas ir iekalta akmenī, ir arī viņa kapa piemineklis, kas ir uzstādīts višķos, ja, kur arī priest, kad jau tolaik pēc kara gados uzrakstīja, ja, priesteris mūceklis. Ja, Jo tajā brīdī jau bija lukša pārliecība. Un tā turpinājās, turpinājās un tā izplatījās. Tāpēc, e, jā, es e, ļoti esmu priecīgs un pateicīgs, ka izdevniecība Kalera raksta izplatīs šomēnes e, šo grāmatiņu. Un e, nav tik arī nu, acīm redzami un pašsaprotami, ka tomēr šis vārds ir aizskanējis visur un e, ka tas visiem ir pazīstams. Ja? Mēs <laughs> varbūt tā dažreiz nu, tā varam tā pieņemt, bet e, tas, tas tiešām daudziem aizvien var kļūt par, par atgādinājumu un par atklājumu. Piekrīt. Es Pilnīgi piekrītu. Es domāju, ka joprojām noteikti ir daudz vairāk cilvēku, kas diemžēl nepazīst šo priesteri nekā to, kas eh, viņu pazīst un godina. Tā ka patiešām man ir liels prieks, ka es saņemu ziņas no, no Mieram Tūbu biroja, ka e, e, it sevišķi Latvijas pusē ir ar lielu entuziasmu saņēmusi ziņu par šiem komplektiem, un, un daudzas šī, šīs grāmatiņas, kas mums vēl bija, ir patiešām jau aizceļojušas uz Latviju pie cilvēkiem, uz draugiem. Bet es patiešām iedrošinu tos, kas, kam tagad tas ir nāk kā jaunums, ka šis komplekts mums jūnijā ir, patiešām izmantojiet iepazīstiet šo lielisko priesteri un, un jā, lūdziet, par, par, um, lūdziet žēlastības viņu piesaucot. Jo es domāju, nu, eh, būsim godīgi, mēs arī reizēm arī ticībā drīkstam būt ambiciozi un patiešām lūgt arī brīnumus, jo arī tie taču mums vēlāk eh, šajā lietā lieti noderēs, lai Dievs dod, ka tādi notiktu, vai ne? Tieši tā, tieši tā, un es varbūt, nu, Detaļās nevaru tagad e, ieiet, bet e, man tiešām ir vairākas liecības, kas arī nav iekļautas šī grāmatā, bet e, kuras jau esmu ievācis šajā preliminārajā posmā par Kāds lietām, nu, kuras cilvēki jā, saka, ka viņi pieredzēja mm, gan dziedināšanas, ir viens gadījums, jā, kad, kad, kad visas slimības pazīmes. Pa pirms operācijas pazuda tieši piesaucot Litaunieku, gan arī citi, citas liecības. Daudzi viņš arī ir kļuvis arī uh, e, Tad tas liecības varbūt nav apstiprināmas e, fiziskā veidā, jo arī ir liecības par e, psiholoģiska stāvokļa maiņu. Ja? Kad cilvēki arī, kas kaut kāda, kaut kāda dzīvo psiholoģiska garīga nospiestība, ar viņa nu, tādu piesaukšanu, un viņa šo sadraudzīja, sadraudzējoties ar viņu, guvuši sev jaunu spēku dzīvē. Tas, tas, tas viss ir, ko tas tālāk ir skaista svēto sadraudzība, kas mums ir pieejama, un e, tikai lūgums. E, nepaturēt pie sevis šīs lietas, ja tas notiek mūsu dzīves, piesaucot viņu, bet e, liecināt par to. Jo, kā teica Jānis Pāvils II, viņš to vairāk kārt atkārtoja, ka ticība vairojas, kad mēs ar to dalāmies, ja? kad, mm -hmm. mēs, kad mēs e, dodam tālāk šo liecību. Un, e, tāpēc e, jā, jūs droši varat arī sazināties. Jā, varbūt ne, tas nav tā, ka jā, jāiet uz skatuves un jāstāsta. Jā? Šais lietas ir ārkārtīgi liels delikātums arī pret cilvēku liecībām jā, un pret viņu privātumu. Tāpēc, lūk, e, var sazināties privāti ar mani personīgi, e, un mani kontakti ir pieejami. Jā, un arī mājaslāpa Latvijas LV man ir atvērta <laughs> te, telefona, un tur var arī atrast visus kontaktus, ar kuriem privāti var sazināties. Un e, tā, lieci, tā liecība, tās liecības būs ārkārtīgi svarīgas, bet tas nekad arī nepārkāps nu, kaut kādas arī privātuma robežas, jā, lai, lai, lai tas arī izskan, ja šī ziņa, ka varbūt daudzi mm. kautrējas, jā, bet nekad arī nedomāsim, ka varbūt mūsu mazās lietas, jā, ka, mm, ka, ka tās ir mazsvarīgas, jā, ka varbūt kaut kāds mazs notikums ir atgadījies mūsu dzīvē, piesaucot mm, Eh, kaut kādu dieva eh, kalpu, eh, kaut kādu ticīgo, šajā gadījumā Latviju, lai mēs nedomājam, ka tas ir mazsvarīgi. Jo arī tas fakts, ka mēs piesaucam viņu, jau ir ļoti svarīgs. Pilnībā piekrītu. Jā, um, nu, š, Mēs lēnā garā jau pietuvojamies raidījuma beigām. Um, tiešām vēlreiz jums liels paldies, Priesteri Jēka. Uh, bet jums, um, klausītāji, teikšu tā, jā, pat, pat nav pagājuši simt gadi, kopš ir nomocīts Priesteris Litaunieks. Un, uh, uh, nu, turēsim. Um, dzīvu šo atmiņu par viņu, dzīvi, turēsim šo atmiņu svētu, jo e, nu, atkal, diemžēl, sarežģītā laikā dzīvojam. Man liekas, ka tas ir vēl viens temats, ko mēs patiešām šim um, moceklim varam uzticēt. Patiešām uzticēsim e, mūsu Latviju, uzticēsim mūsu Latvijas baznīcu, uzticēsim mūsu tik ļoti lielo vajadzību pēc atkal jauniem svētiem priesteriem. Um, lūksimies patiešām piesaucot šo svētību svēto priesteri un varbūt ar lūkšanu priestera, priesteri eh, Litaunieku piesaucot arī beigsim šo um, raidījumu, un tad pašās beigās lūkšu jums, eh, priesteri Jēkab, tad dot mums visiem eh, svētību. Un jā, kāpēc arī nē? Varbūt mēs varam visi pēc šī raidījuma uzsākt šo novēnu, um, piesaucot priesteri Litaunieku, un lai tā novēna, ja tā vēl būs daudzskaitlīga, nes patiešām gan mums, gan mūsu baznīcai, mūsu valstī brīnišķīgus augļus. Lūksimies! Visvarenais un žēlsirdīgais Dievs! Tu mums dāvā priesterus pēc savas sirds līdzības, darot viņus spējīgus uz upuru gatavu mīlestību, pēc Jēzus Kristus, labā gana parauga. Tādas mīlestības piepildīts priesteris Vladislavs Litaunieks, līdzdalībnieks Kristus ciešanās, ar visu savu dzīvi liecināja par Kristus mīlestības spēku, naida un melu vidū. Un palikdams uzticīgs Dievu priesteris, izcieta lielas mokas, un mira mocekļa nāvē, kļūdams komunistiskā režīma upuris. Mēs uzticam viņa lūgšanām mūsu dzimteni Latviju un Latvijas baznīcu, lai priestera Vladislava Litaunieka dzīves liecība un moceklība nes bagātīgus augļus, dāvājot Latvijai garīgu atzimšanu, svētus priesterus un kristīgu tautu, dedzīgu ticībā tu, kas dzīvo un valdi mūžīgi mūžos, āmen. Priesteri Vladislau, aizlūdz par mums! Stop! Apstājies labas grāmatas priekšā un sagatavojies lasīšanai. Grāmatzīme